Аттебанова я, унвери черенешін жиен ташманзем сүндерешін. Патырзенен үтне, виллине черене варжыри кашкыра шидерешін. Шидереймеш. Аннебана кужа, мажар шемерт кужа, юны жиен ташманзем шадарашын. Кужымай курза, фашистсем мангужа шулым ришіғана сақтарашын. Сықтараймеш. Пурчы мұжыр ура, мұжыр шидіп ура, мұжырдан піріне пуля лекре, Шавжавақ елгішсем, тыванзем, варжыран шындермезір келе келес марчы. Аслы Ленин ысне, аслы партиясне фашистсем таптаза бударашын. Аманзан да кереп вұтпа жолымышне, вілімбе виліме пыратшын. Шыржыва жолымран хыдарашын.